Goizuntan eskola sartzea ipatuko dugu, bi euskarazko aholkulari gomitatu ditugu edo kontseilari pedagogikoak, Maialen Perri eta Isabel Karrikart egunon Egunon. Egunon. Az lehenik, eh, egan behar da, eh? ipp bezalako sindikatak pleini direla sartzeuntan, baita ere ikasbi burasuen elkartea, sartzeaz pundu bat ere ginen dugu istantean, baina lehenik, hor ziste eta bereziki, zuen eh, lanaren berri emaiteko, eh, gutxiago gutiago aipatzen baita Euskal Iratietan ere, beraz, Isabel Karikart, urte bat, eh, zirela, zer da zuen lanaren funtzioa? Ordo, nire lada da eskorazko erakaskuntza pixkat bultzatzea eta um, e, sartu berriak direnak e, segitzea, bai euskarazari ari direnentzat, bai ere e, parean duten lankidea zenta gure sisteman, elebidun sarean, e, bi erakasle dira bat eskoraz eta bat frantsesez. Eta orduan, uh, voilà, gu, gu, gu piskat hori bultzatzea, ikustea nola e, lana egiten alden, uh, eh, eta uh, ikaslendako bereziki uh, gauzak uh, untxa antolatuak izan ditzen. Eskola batekin, ze frekuentzia bat baduzue horien ikusteko, bisitatzeko? Arduan, lehentasuna beti sartzean emaiten dugu hasi berriak direnekin eta ere formakuntzan ari direnekin eta gero be, beharren arabera edo eh, proiektu uh, interesgarriak balin badira eskola batzuetan, ere joiten argira, segitzea, laguntzea, uh, eh, beharren arabera edo galderaren arabera. Aipatuko dugu eh, zuen, e, edo zuen lanpostuak emendatu direla istantian, e, eh, pundu baten egiteko, e, eskola elebidun publikoan, bos mila berriun ikasle badira, eta hori ama ikastola eta lehen mailan, mila ikasle kolegio eta lizuetan, eta bon, salaketak badirela aipatzen ginuen, e, kasik ikasle gehiago eta erakasle berdintxu edo gutiago, edo ez irekitzerik ikasteko. Ezen UIP pekzionaz azken urteetako sartze txarrena izan da, klase elebidunetan e, mila franga dibidez, angilu, miagitzen eh, postuak falta, postu erdi bat ere ikastetxe bakotxean, sobera ikasle klase batzuetan, oita zazpi, oita sortzi, eltzen dira klase zonbaitzu, erran nahi du, hor zuentzat, uh, lan ondorio txarrak eh, direlan, horrek badu ondoriorik maialen. Bai, egia da beraz lan baldintzak kopuru handiak alde batetik, oita zazpio oita sortzi gela batzutan. Eh, bestetik ere maila esberdinak eh, kudeatzeko gela berdinean, eta beraz eh, jakin behar da ere hizkuntza euskara hizkuntza uh, askia jotza dela gehiengoarentzat. Beraz baldintza hoien aintzinan uh, aldi berean ba, bigarren aholkulari postu bat uh, ireki da, beraz hor gira orain isabelekin saiatzeko ba, kalitatea edo bederen maila hori, euskara maila hori hobetzea eta baldintza horiek kontutan hartuz. Aipatuko dugu, eh? ireki dela postu bat, badela irugarren bat eh, ere, zehaztasunak emanen ditugu. Behar bada Isabel Karrikar, tainitz burasuek zer ah, eskola elebidun publikoan, astapenean aurra emaiten dute, segubera sinetxi gabe? Ado, denetarik bada, dependitzen du ere nunden eh, eskola hori, behar ba barneko aldean eh, eta kostalian ez da gauza bera. Eh, hainitzetan, uh, bon, badira eh, familia batzuetan motivatuak dira, nahi dute amatxiren, aitatxiren izkuntza be, aurrak, aurrak ikastea, hainitzetan e, belaunaldi bat uh, saltatu baitu. Gero baditugu ere uh, eskola batzutan kanpotiarrak eta nola be baden sistema hori be interesatuak dira, beraz uh, aurrak uh, ezartzen dituzte, beste hizkuntza bat ikasteko eta bainan gero ba motivazioa eh, ez da denenda, denendako berdina, beraz eh, gertatzen alda ere eh, aurrek ustea ez badute ez badute dute atse maiten nahi zutena edo pentsatzen badute dute maila ez dela behar duena. Um, zuen postuen helburua, nunbait, baita, dugu, bost mila berri unikasle amaikastolan talen mailan, eta bakarrik mila kolegioan, da, kopuru, biaren kopuru hori emendatzia edo Bai, aipatzen ginuen motivazio arazori, bai, da ez dela denentzat berdina, uh, zat, eh, izan da, ba, autu bat, egin dutena uh, aurra eskolatzerakoan, eta gero hartu gira, ba, irakaskuntza bideoktan, ba, gero eta gehiagok uh, zutela, eta batez ere, jaten zinuena, uh, bosgajen edo zenbi bukaeran, uh, gelditzen dutela, eta berazko kolegioan uh, elebidun ez dagoela gehiago, ez dutela gehiago Eh, hartzen. Beraz, eh, guk eh, hor baginuke lan askisakon bat eramaitea, beraz kalitate bat ekarri nahi banin badugu, agian Euskara Maila hobetu beharko zen, aurrek gogoa ukan dezaten segitzea segarrenean. Eta beraz, guk nahi ginuke lotura handitu edo sako, edo bai hobetu, bai zenbi eta segarreneko erakasleen artean. Eta aurrek, beraz, motivazio hori ukan dezaten aintzina segitze egiteko, zeren jandugu elebidun sisteman eh, prozesua biziki luzea da, eta elebidun gaitasun hori eh, lehen maila bukaeran ez da lohtua nahi beraz prozesu hori eh, kolegio bukaerara ino eraman behar da, hortako gure lana hori da, segipen hori aseguratzea. Ejan behar da, dula urte bat, desagertzeko tantzela be, eskorazko aholkulari pedagogikoaren postu bakaga, numait, ibaganek zuena, izen baten emaiteko. Eta zion asteko akademiak, etzela aski euskarazko erakaslerik postu guzien betetzeko, eta hori gauzatzen etzeno, egitetara eta abiantzenak, etzuela likukurik izanen, zenu IPPK adibidez ertentzin berak etzela egia, eta beste departamentoetan batzirela erakasle eskualdunak, zer gogo eta ukandu paueko inspektoreak postuen emendatzeko. Ikusi du euskarazko eh, erakasleak bazirela ere departamentoan? Uste dut, uh, eh, emengo tokiko uh, eh, inspektoriak uh, eh, lan hori eramaiten duela ez, da ortengoa eta erakuste, erakutsi duela hemen bazela beharra eta beraz uh, be, baliatu dute beste norbait joitea erretretara justuki be, bere postu aldatzeko eta bilakatu da bigarren aholkulari izaitia eta hortako orai bigira. Baina aspalditik hemen uh, kopuruak hemen dira uh, eh, elebidun xarean eta beharra bazen, zenta baten dako hainitz lan zen. Eta orduan orai bi girenez, uh, espero dugu eh, gauzak ere haintzinatuko direla. Bai. bai, lana bi partetan banatzen da, janduen bezala erakasle gai eta titulu dun behien jahaipenean, baina baita ere uh, erakasleen formakuntzan. Beraz, gure gainda ere bai, eh, aseguratzen eh, formakuntza edo euskarazko, euskarari loturik den formakuntza bat. Euskarazko erakasle zuzendua, duak, baina baita ere, uh, gerota gehiago, ere bai. Zerran dugu, gure sistemaren ondorio bat da, bi erakasleak elkar lan egin behar dutela, edo bedaren hortara joan behar dutela bidazkako uh, eh, aheman batean. Erran behar da, eh? entzuleak ere zomaitzueko lehertzeko, zuk uh, Isabel Karikart hartu zula ibaranen txegida. Uh, eh, Mailaren perri zuk uh, ordezkatzen duzula titua izagarrek zuen postua, zen pilotari dedikatu hori da? Pilota ondarrea eta bazuen arire parte bat eskuararen dako bestia laguntzeko, bestia aholkularia laguntzeko. Alaz, posturi bilakatu dela aholkulari bai. pedagogiko orkora, bai. eskuarazkoa mm. erten aldugu, eta bada irugarren bat, bai. aipatzeko, zoin da? Bai, alor, bera ez da aholkulari da animatzalea Isabel Amendaburu aurten hasi dena eta bere ardura izanen da denbora erdiz uh, ama eskolan eh, diren eh, gaiaz, uh, gaietan or, programa aldaketa horien uh, segitzea, eta ama eskolarekin lotuak diren uh, gaietaz arduratzea, eta beste denbora erdiz hariko da gurekin uh, eskuarazko erakaskuntzan, eta lehentasuna hor parte hortan du uh, imertsua mm, galditen duten eskolen proiektuak segitzea eta lehentasuna hortan ukanen duz, eta gero eta gehiago galdina da eskoletan, eta berak du hori, hori segituko. Beraz mhm. laguntza ukanen dugu hor ere eh, eskuarazko erakaskuntzan. Hala, murgiltze sistema bultzatu, nombait imersioa. Eskuararen maila obetu behar zela, eh, elburu eta ikbat zela eh, zinioten. Eta ere importanta izan dela dokumentu bat, dokumentu berriaz, zer da susen dokumentu hori? Dokumento hori eh, dola bizpairu urte ateratua izan, eh, argitaratua izan zen, eta dokumento horrek eh, finkatzen du Eh, euskararen eh, tokia, ez bakarrik, baina finkatzen ditu eh, erakaskuntzen gaiak, or, iz, bi izkuntzetan diren orduak ongi finkatzen ditu, beraz adibidez matematikako orenak zenbat egin behar diren Euskaraz, zenbat frantsesez, historia zenbat Euskaraz, zenbat frantsesez, eta hori aparte, eta hor da guretzat puntu importante bat, orduak emanak zaizkio Euskararen irakaskuntzari, orain arte Euskaraz, erakasten ginuen, eta orain Euskara ere bai erakasten dugu, baditugu orduak horren dako. Beraz, hor ere, eh, guk eh, zinez bide bat eh, hor badugu Euskararen maila hobetzeko. Zeren gauk egun cp Euskaraz ere bai irakurtzen ikasiko da. Ikasten da. Eta beste aldaketa handi bat ere izan da joan den urtean, eh, ritmo berri horiekin, uh, bon, dia uh, eh, egunak alatu dira, eh, gana arratxaldea laburagoa dela orai, eta pa, beste aldaketa izan da, berzela, fin, postu bat, erakasle batek bat zituelarik uh, bi postu, gana edu bi denbora erdi bi eskoletan, eskola horietan pasatzen zirela egun osoka, egun oso bat hizkuntza batean. Zenta lehen zen egun erdi bat hizkuntza batean, dibidez frantsesez eta arratsaldea eman dezaun uh, eskuaraz. Hor da egun bat hizkuntza batean bestea beste hizkuntzan. Eta horrek uh, uh, ondorioak izan dira erran nahi du uh, uh, justuzki gai horiek uh, partekatzeko, banatzeko eta horrekatzeko Eh, hor ere, uh, eh, wala, gure lan eh, parte handi bat izanen da, ekipak laguntzea hortan, eta bereziki zepe mailan irakurketa lantzeko. Dinamika behi bat sortzen da ezkuntza taldean. Beraz, jandugun bezala, Euskara eta Frantzeseko erakasleak ikasi behar dute elkarrekin lan iten, hainitzak egiten dute jadanik, baina orain behar ezkoa bilakatuko da. Beraz, gure lana ere hortan sartzen da, dinamika hortan, dinamika hori bultzatzea eta laguntzea. Zenbat eskola dira murgiltze sisteman uh, eh, edibidun publikoan? Orduan, uh, zazpi, utxakonatu badut, bada miarritzeko bat, gero hori zen lehena, eh, duela uste dut irugarren edo laugarren urtea duela. Eh, gero izan da larre sorokoa, e, getarikoa, joan den urtean, gero aurten sartzen dira arbonako eskola, Jatsuko eskola, doniban eloitzune urdazuri eta azkainekoa. Segurazki izanen dira ono proiektuak zen urtean. Eta hortan ere uh, aldaketa handi bat izanen da, jakinez esperimentazio bat dela, eh, eta erran nahi du, ebaluatua izanen dela, ez da hola eh, segituko duela, baina emaitzen arabera, berba, hola gauzak finkatuko dira hola. Eskoraren mailaren goratzeko, nunbait eh, murgiltze sistema behar da bultzatu egin duzue, eh, zazpi eskoletan, eta nunbait eh, salatzen da bestaldetik baliabideen eskasa. Zer, zer egin zuek, ez da, zuen gain, behinan nola zuek txostenak egiten alitu zue, pixka bat erakusteko, nun baden beharra, nun eta baliabide gehiagoren ukaiteko? hori inspektoreak du, eh, egiten, eh, berak ditu galditen postuak, eh, hor uh, gu ez gira, barne, ez gira hortan, gu gehiago, gure lana da gehiago formakuntzan, eta klasetan, eta zer laguntza ekartzen aldugun, uh, erakaskuntzari buruz. Gero biztanena uh, eskola batean uh, zazpi mail bali madira ogoita sortzi aur uh, post mailetan uh, erakasle baten dako, biztanena guk hor lehentasuna bat dugula uh, laguntzeko eta ikusteko nola, nola obetzen alduen bere lan balitza baina uh, gu, ez ditugu guk autatzen uh, Egia da bi, uh, bi politika eramanak direla, batek dioen uh, dio behar ditakela albezain lekuetan eh, elebidun uh, gelak ireki, eta beste alde, bada beste politika bat uh, diona, ba, obedela eh, bertan den eh, lebidun eh, sistema obetu eh, eskola batan, beraz adibidez, ba, murgiltze sistema horrekin. Beraz biek uh, almenak edo medioak eskatzen dituzte. Guk egia da formakuntza mailan nahiago dugu kalitate bat obetu uh, uh, leku guzietan irekitzeak ukan ordez. Beraz, eh, labur biltzeko eta bukatzeko, eh, justu bez bi eh, pedagogiko ziste, Euskaraz. Eh, lau eskola erimu badira edo zirkonskriptzione? Lau edo bost jakin behar dena ere da, bon, bada paueko inspektorea, baina eskola ere bakots badela ikuskari bat. Horren lana, uh, zuekin, zehar eman zue berarekin? Orduan, uh, ikuskari bakoitzak baditu misioak, eta gu biztanena, gu ari gira, uh, batek badu eskuarazko erakaskuntzaren misioa, gu be, berarekin ari gira, baina uh, bakoitza badugu administratiboki ikuskari bat, ni lotua naiz doni banelo eskualdeari, eta maialen uh, ustaritze dona Eh, eskualdeari. Gero, uh, berdin ama, eh, beste iskuka, inspektore batek badu ama eskola komisioa, beraz berarekin ere lan eginen dugu, zenta eskuara hasten da ama eskolan, bala, bat, Eh, gu uh, eskuararekin alere eh, badugu uh, zinez denekin zerbait ikusteko, baina voilà, lehentasuna da bi horiekin. Baizen, bere izenak ere, gure postuaren izenak, departamental feitza du, janai du ez gire, naiz eta lotuak izan ere mu zehatz bati, ala ere departamentuko, fe, bost ere muai lotuak gira, beraz lanak enamaten alko dira alde guzietan. Ongi, be, maialen perri eta Isabel Karrikart, gomitak zinezten, eskuarazko edo euskara eh, aulkurari pedagogikoak ziste, mila esker gomita honarturik? Mila esker zuri, zuri.